Ču viscias, ke pli ol ducent esperantistoi posedas de pli ol sepdec jaroi castelon en Francio, bieno de dec hoc hectaroi en la fama luar regiono. Gi situas meze de la triangulo de la urboi Angers, Tours, Calema, tri horoin de Pariso. Nobela domo, construita en la dec arcento, sur granda terreno, ricevis la nomon Gresignon, qui signifas loco qui cantas la grillo. Em la jaro mil octent du, do mal longe antau mil octent ogdec gi esis reconstruita en transira stilo inter goticae cae pure renesanzae formoi. Eg de tiam gi nomijas Castelo Grezion. Post la mod milito, asocio de Franzae esperantistoi instruistoi sercis burgian domon por organizi sien cutimain somerain lerneoi. Oni creis cooperativan societon, kiu acetis en 1952 la castellon Gresignon cae gian terenon. Tiu ne profit cela cooperativo, nun nomata Kulturdomo Domo de Esperanto, certigas che la castello daure appartenu al Esperanto cae al ni et iure al plurai esperantistoi e la tuta mondo. Ecde 1953 en gi regule ocasadas stagioi cun esperanto cursoi cae rencontoi de esperanto asocioi, precipe en somero cae dum la lerneai ferioi. Antau quinde chiaroi, la gasto e longe voyagis cae restadis por lerni dum plurai semainoi, hodiau pli multae venas per auto cae restas unu semainon por administri la domon, por flegi la konstruaĵojn kaj parkon, por organizi stagioin, rencontoin cae luadon necessas persista laboro cae bonvenas cies helpo. La comitatanoi cae ciui cun activantoi laboras volontule, oni dungas nur la bezone. Ecde 2010 la cultur domo malfermigas pli large al instanzoi ca extera publico ne esperantista, precipe por certigi finanzan stabilezon. Tial la castelo estas publike luebla exter la stagiae periodoi, gin luas grupoi por familiae festoi au asociae rencontoi. En 2015 fondigis asocio la campo de la griloi, por prisorgi culturain eventoin ne esperantistain. En la castelo je dispono estas dudek kvin ĉambroj kun sesdek dorm unu aŭ du personoj. Lit ĉambroj entenas la kuvojn kaj duŝejoj apudas en la koridoro. Unu lit ĉambro kun ban ĉambro en la kromdomo uzeblas por persono en rulseĝo. En la belega parco circa o la castello trovijas campadeio cun elektro-conectiloi cae apartae neceseioi cae dušeioi. Du mangeioi cae cuireio estas je servo de partoprenantoi. Por la programoj disponeblas plurai divers grandai salonoi cae biblioteco cun interesae legajoi, diversae technicajoi inclusive wi on La teamo de cooperativo gastigas, printempe, somere, cae autune, gis cent esperantistoi por studi, congressi, giui, naturon, cae turismi, srei nadi, educi, ferii. Oni venigas instruistoin au animantoin de Europo, Azio, Ameriko, ec la presidenton de UEA. Ciiare abundas stagioi, printempas, maratona esperanta curso, infanoi, familioi interchangoi autunas fringoi turismado kulturheredajo, kai aliai exemple ciare ne maltrafu someras de la deca gisla la sesa de augusto 2024. vi povos sperti curso in divers nivela in cantadon cirklodansadon, la unuean foion familia in constellazioin kai plurain alia in interesa in kai amuzain in Ciui informoi estas acereblai en la oficiala ret pagio de Gresiliono. Serciu la vortoi, Castello Gresiliono. La texton legis Angica Jagnit.